uvjet ispravnog braka. Što se tiče dakle tih osobina koji se moraju naći kod jednog i kod drugog, islamski učenjaci su složni da je riječ samo o jednoj osobini. Dakle, složni su oko jedne osobine, a to je da su vjernici. A to je da su vjernici. Dakle, nemoguće nije dozvoljeno da se žena kao uda za nevjernika. Dakle, kada je riječ o ovim osobinama, spominje se samo vjera islamski učenjaci su složni, dakle da trebaju biti, da trebaju biti iste vjere. Da bi brak bio ispravan, dakle konkretno kod žene muslimanke, ona se ne može dakle udati za, za nemuslimana. Njen brak, njen brak nije ispravan. I dakle, islamski učenjaci su oko toga složiti. I brojni kuranski ajeti, hadisi Allahov poslanika, alaihi salatu sam, ukazuju na to da je mjerilo, da je mjerilo vjera. U ovome i u mnogo, mnogo čemu drugom. Pa tako Allah subhanahu wa ta'ala kaže Otpajibatu li pajibin, na li pajibat. Dakle, i čestite pripadaju čestitim ili čestite su za čestite žene za muškarce i čestiti muškarcu za čestite žene. Inna karamakum inda Allahi kakum. Doista kod Allaha subhanahu wa ta'ala je najbolji onaj koji je najbogobojazni. Dakle, gleda se vjera. mal mu'minuna ihvar. Samo su vjernici braća. Dakle, nema nešto drugo da se gleda. Također, tankihu ma tabelakum imen misa, Ženite one žene koje su, jeli čestite, koje vam se sviđaju, koje su, dakle, lijepe i slično. Također, dobro nam poznat hadis Allahov poslanika, i salatu samo kojem kaže, doista nema prednosti Arab nad arapom, niti ima dakle prednost ne Arab nad Arapom, niti bijeli nad crnim, niti crni nad bijelim, osim po vojalnosti. Dakle, ljudi se vrednuju po vjeri po bogobojaznosti. Također je rekao Allah, poslanik Alihi salatu islam, doista porodica tog i tog nisu moji zaštitnici, nisu moji štićenici, već su moji štićenici, moji ja, dakle oni koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji su bogobojazni, ma bili i mako, mako, oni, mako oni bili. I također hadis koji smo često spominjali, je rekao Allahu poslanik Alihi salatu islam, jeli, starateljima, mlade djevojke kada vam dođe ona sa čijom ste vjerom i moralom zadovoljni, oženite ga. Odnosno udajte svoje udajte ili one čiji ste vi staratelji, udajte i za njih. Ako tako ne postupite, ja vi nastupite će to sad na zemlji. Dakle, islamski učenje su oko ove osobine složne da se mora u njim gledati prilikom sklapanja, prilikom sklapanja braka. A druge osobine, da su istog imovinskog stanja, da su iz istih porodica, pogledu, i slično, to je samo lijepo gledati. Ako je to u određenoj sredini, dakle, bitno, jer možda će brakovi se raspasti ako ne budu istih financijskih dakle, stanja ili dakle, iz istih porodica pogledu, u sličnom položaju, onda je dakle da se to lijepo gleda. A da je to šart, da je to uvjet ispravnosti braka, ako se ne bi dakle ti si imućan, ako se ne oženiš iz imućne porodice, brak nije ispravljen Nijekom takve slučaju. Jer se prenose brojni slučajevi da je Allahov poslanik Alihi Salatu sam siromašnja shabe ženio sa imućnim ženama. Pa je, dakle, e, oženio e, u samu, jeli, e, u Zejda ibn Harisu sa u biti Đahša. Zid ibn Haris koji je dakle bio sluga Allahovog poslanika Alihi Salsana, njegov posinak, oženio ga je sa Zajnevom čirkom Džahša, dakle koja je bila poznata jeli Kurešika, jeli ugledna i moćna žena. Također Fatimu, e, čirku Kajsa koja je također bila iz porodci, jeli iz plamena Hašimija, e, oženio je sa Usamom koji je bio dakle sluga i sin sluge. A Bilal, radi Allahu talan, poznato mi je ko je bio Bilal, kakvog je bio imunijskog stanja, ženio je sestru Abdurrahmana ibn Aufa. Abdurrahman ibn Auf i njegova porodica koji su tako toliko bili jeli, imućni, spominje se kada je preselio Abdurrahman ibn Auf da su iza njega zlato na cijepa. Dakle, koliko je ostavio i jeli, bogatstvo, bogatstvo iza sebe. I brojni, jeli, drugi, brojni drugi primjeri u kojima se jasno, dakle, može zaključiti da ostale osobine mimo vjere ne utiču na ispravnost, ne utiču na ispravnost braka. Dakle, lijepo je gledati, lijepo je gledati. Ako se može, jeli, predvidjeti da bi došlo do pucanja braka, da ne bi potrebali, jeli, E, dobri odnosi između mladenaca, između muškarca i žene, supruga i supruge, zbog ne znam, imovinskog stanja i ostalog, ili možda zbog također inteligencije, nivo inteligencije, znanja i ostalo, onda dakle bolje da se na vrijeme gleda. Poslije, bude razloga braka, čije su jeli posljedice ogromne. I također određeni hadisi Allahov poslanika alihi salatu samo ukazuju na to da ako postoji jeli opasnost da bi moglo doći do razvoda braka ili slično ili se zna dakle E, tamo s druge strane osoba, žena kakva je, da ona ne voli to, da neće moći podnijeti dugo živjeti, onda bolje dakle da se preporučuje nekog koji je dostatan njoj. Pa se baš prenosi kod Fatime, čirke Hajsa, kada je, kada je jeli, e, došla Allahom poslaniku alihi salatu sam i spomenula koju je prosio da je prosio Ebu i da je prosio Muavija, Allahu poslanik alihi salatu sam rekao Ebu Džern, ne skida štab s ramena. Hoće ošiniti, hoće udariti, hoće istući. A Moavija je siromašan. Pa dakle, udaj se za to i to, udaj se za usam. Pa također, jeli brojni drugi slučajevi gdje poslanika, poslanik i Salatu sam jeli ukazivao je, kada je konkretno bila u pitanju njegova htješka Fatima, pa zaprosio je prvo Ebu Bekr, pa je zaprosio Omer, a oni su bili, dakle, mnogo, mnogo stariji od Fatine. Ebu Bekir je tako stariji od Allahovog poslanika alihi sallam. A Fatima kćerka Allahovog poslanika alihi sallam. Pa je zaprošio Ebu pa je rekao Allahov poslanika alihi sallam, ona je mlada. Mlada u odnosu na njih. Nije mlada za udaju, nego u odnosu na njih. Dakle, ne slažu se godine, nisu približno. Ebu Bekir mnogo, mnogo stariji od njih. A kada je došao odmah nakon njih, nakon Ebu došao, i Omara, došao Alija radijallahu sallam njene godine malim i godina nisu dakle bila velika, velika razlika. Tako da dakle se iz tih hadisa može zaključiti da ipak je trebalo bi gledati ako se pretpostavlja da će biti jeli problema ukoliko ne budu slični jedni drugima, dostatni jednim drugima, jeli da se gledaju to, a pogotovo, pogotovo vjeru, jer je dakle vjera glavno, glavno mjerilo. Kod nas nažalost, je li to mjerilo počesto, počesto izostaje, pa se uglavnom je traži za zeta ili za punca s druge strane, dakle onaj koji je imućan, ili koji potiče iz ugledne pogodice, pa makar bio i nikakve, nikakve vjere, makar ne imao namaza, li i ostalo što, što je jeli, zabrinjavajuće. Jer, kako kaže jedan od islamskih učenjaka, kada ti dođe neko da prosi tvoju kćerku, pitaj ga dakle za njegovu vjeru. Pitaj ga odmah za njegove namaze, da li klanja pet na namaza. Jer onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, to ti je prilike dobra garancija za tvoju kćerku. Onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala, ako se ne može jeli, lijepo hoditi prema njoj, neće je nauditi, neće je tući, neće jeli E, govoriti ove proste riječi ili slično, jer ako se boji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mu je sve to zabranio. Allah, poslanika alihi salatu sam je sve to zabranio, pa pitaj ga za vjeru, ako bude dobre vjere, to je otprilike dakle, garancija za tvoju čirku. A šta vrijedi bogatstvo, šta vrijedi dakle, i metak i ostalo, ljepota, sve to prođe, ili sve od danas do sutra je jeli, i zbog toga, ako se brak uspostavlja zbog toga, tako lako jel, može, može izmući. Ako se brak uspostavlja radi Allaha subhanahu wa ta'ala, radi vjere na principima vjere, miša Allahu ta'ala, budu li se držali vjere, brak će i teći. I također islamski učenjaci su složni da staratelji ne bi trebali, ne bi trebali svoje kćeri. Kao što nije dozvoljeno da se žena muslimanka poda za nekoliko, isto tako ne bi trebali da daju svoje kćeri za, jeli, i novotare dakle oni koji su poznati po svojim novotarima i to pogotovo dakle, jeli žestokim novotarijama poput Šija, jeli Rafidija, poput jeli drugih, šeši islam, ibn Taymi, Rahimahullah, tala je bio dakle složito, jeli jasan da cijelka se za takve gde smije dati kao i za onoga koji, koji jeli neko je ne obavlja, namaz. Zatim, pojedini islamski učenjaci su također meher, vjenčani dan pojedini od njih su ubrojali u šartove ispravnosti braka uvjeti ispravnosti braka. Mehr. Ispravno je dakle da je obaveza dati mehr, a da dakle to nije uvjet ispravnog braka. Dakle, ako se ne bi mehr dao, ako se ne bi dao mehr, mehr je dogovoren, ali se ne da iz ovog ili onog razloga, pa jedno od njih umre, vidjet ćemo, jel? Uglavnom, jel, on se dogovorio oko mehra, ali Bog nije dao mehr, nije dao vječan dar ženi, da na početku ili kroz godine, protekle su godine, nije dao, brak je ispravan. Brak je, brak je ispravan. Dakle, obaveze dati vjenčani dar. Ako ne dadne muž, on je griješan. Ako ne dadne muž, jeli, on, je, on je griješan. Ali dakle, da brak nije ispravan zbog toga što nije dao, da brak kuca zbog toga što neko nije dao vjenčani dar, ne. Ispravnije dakle mišljenje da oni pet ili četiri jeli, uvjeta koje smo spomenuli, jeli, da postoje muškarac i žena, da su zadovoljni jednim drugim, da postoji staratelj, da postoje dva svjedoka i da se obznani jel taj brak, to su uvjeti ispravnog braka. Ako nešto iz njega izostane, jeli brak nije ispravan. Dočim dakle vjemčani dar, mehr ili kako se još naziva u Kur'an Kerimo, periva, ili Nihle ili jeli, Sadaka, jeli, to je obaveza dati. To je vađiv dati. ako se ne da, onaj koji nije dao, dakle muž, on je griješan, a brak je, brak je jeli, ispravan. Brak je ispravan. Jel, I brojni koranski ajeti hadisi također ukazuju na obaveznost davanja vjenčanog dara, mehra. I dakle došli su mnogi od njih tih šarijetskih tekstova u imperativu, u naredbi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِمْ نِحْوَ I podajte ženama njihove njihove vjenčane darove. Fa atu hunne uđure hunne fariba. I podajte im, dakle, kariba, onaj tem njenčani dati, i slično. Poznat vam je također hadisi, često će se on spominjati kroz ova predavanja, kada je došla jedna od ashabika i rekla Allahom poslaniku alihi salatu sam, ako ima potrebe za ženom, ako želi da se oženi, ona bi se udala za njega. Pa je Allahom poslaniku alihi salatu sam prišla ashaba, je bilo još ashaba, pogledao je, zatim oborio pogled, ili gledao u nju, oborio pogled i određeni ashabi su shvatili da on nema potrebe za tom ženom, neće da ženi tu Pa je ustao jedan od i rekao, postoji brojna predanja, jer brojni rivajti dodati na da je ustao jedan i rekao, Allaho poslaniće, ako ti nemaš potrebe za njom, ako ti nemaš potrebe za ženom, da se ženiš imam ja, ženi mene njome. Pa je rekao Allaho poslanik, alihi salatu wasalam, idi i potraži nešto u kući za vjenčani dar, što ćeš joj dati kao vjenčani dar. Pa je otišao čovjek i tražio i vratio se i kaže nemam ništa Allahom poslaniče. Pa kaže idi i potraži makar željezni prsten. Il temis vela uhvate men hadida. Idi i potraži makar željezni prsten. Pa je čovjek otišao, tražio i nije našao željezni prsten. Kaže nema na Allahom poslaniče, tako mi Allah nema. A vama je poznato, nama je poznato da željezni prsten je šta? Dozvoljno nositi? Ha? strožije od zlata. Strožije od zlata. Željezni prsten je strožije nositi od zlata. Srebro, sla, srebro je muškacu dozvoljeno. I to samo prste. Lančić, e, naliknica, naviknica, dakle to nije dozvoljeno muškarcu jer je u tome ponašanje žene. Ponašanje žene, a došli su hadisi, e, Allahov poslanik Alihi sa osam prokleo žene koje ponašaju muškarcu i muškarci koje ponašaju žene. Dozvoljeno je nositi prste, Je li prsten srebrni sunnet ili nije, oko toga postoji razilaženje kod islamskih učenjaka. Pa kaže šejh eh, Mohamed ibn Salih el rahimahullahu ta'ala, je samo onda kada tvoj srebrni prsten bude ispunjavao funkciju koju je ispunjavao prsten Allahov poslanika alihi. Tada je sunnet. A ovako ti je dozvoljeno da ga nosiš. Ali od sunneta je samo tada. doći im dakle, zlatni prsten je ostalo, zlatni nakit muškalcu je zabranjen, dozvoljen je ženama i željezni nakit je također zabranjen i to strožije, zlato u muškarcu je zabranjeno na Dunjaluku, zato što to nije svojstveno muslimanima, već je svojstveno nevjernicima, a željezni nakit je zabranjen zato što je to svojstveno stanovnicima džehennema, zato što će nakit u džehennemu biti od željeza, željezni okovi jeli, i slično lana. Pa zbog toga poznato je onaj kada je došao ashab, imao je zlatni prsten, pa je imao je sam je i bacio. Pa je došao, ne spominje se, mnogi jeli, ne citiraju dalje hadis, pa je došao drugi dan sa železnim prstinom, pa je strgnuo još jeli, žešće, pa ga bacio. Dakle, železni nakit još. Međutim, kaže Allah poslanik Ali Isra ovaj hadis ukazuje da je obaveza dati, jel tako? Da je obaveza dati mehru. Pa kaže, idi pa makar nađi železni prsti. E to nije dozvoljno, ali moraš joj nešto dati. Moraš joj nešto. Pa došao čovjek kaže, tako mi Allah, Allah poslanik nema pa kaže onda šta znaš iz Kur'ana. Pa je u pojedinim rivatima stoji, pa je spomenuo, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru, znam tu i tu suru, pa je rekao Allah, poslanik Alihi, ocem, idi, jeli, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'ana. U drugom rivatu stoji, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'ana da je podučiš, da je podučiš tome. Dakle, da je podučiš tim surama, jeli koje ti znaš iz Kur'ana, to je njim njemčan, njemčan da. Lijepo je da se taj vjenčani dar spomine prilikom dakle sklapanja braka, lijepo je da se spomine. Da ne bi dakle poslije bilo, a ne bi poslije je bilo problema koliko je, je li nije spomenut, koliko je rečeno, je li pogotovo Allah sačuvaj, pomogni. danas kada pucaju brakovi, onda kada pukne, niko se više ne drži pravila Mi se držali mi u braku, zato je brak pukao i onda pogotovo kada pukao, onda jedno na drugo drvlje i kamenje, jeli, pa onda mnogo se jeli, laže i slično, pa ko će garantovati dakle, da je bio meh toliki ili ovoliki, zato je lijepo da se, da se jeli, spomeni, da se spomeni. Dakle, ispravnije mišljenje, kao što sam rekao, obaveza je, obaveza je dati mehr. Ukoliko se mehr ne bi dao, ukoliko se mehr ne bi dao, <clears throat> vjenčani da brak je ispravan. Međutim, ukoliko se oni slože da nema mehra, onda brak nije Šefi to i nije, spominje razilaženje među islamskih učenjacima, na kraju dakle spominje da je ispravnije mišljenje ukoliko se oni dogovori da nema mehra, da nema mehra, onda brak nije ispravan. Jer postoji jedna vrsta zabranjenog braka, neispravnog braka, šigar, vama je poznat šigar. <clears throat> Da e, dvojica, dakle jedan s jedne druge, s druge strane kaže ja ću udati, on dakle staratelj s jedne druge, ja ću udati jer svoju sestru za tebe, ako ti udaš svoju sestru za mene, pod uslovom da nema, pod uslovom da nema mehra, a ne dajemo jedan drugom, jedan drugom mehra, slično. Pojedini islamski učenjaci kažu da nije ovdje bitan mehra, već dakle samo uslovljavanje, dođe kao poigravanje sa ženom. Ja neću udati svoju sestru za tebe, da ti ne udaš svoju sestru za mene. Dakle, Jel, uglavnom, ukoliko bi u ovom slučaju muž i žena, jel, muškarac i djevojka dogovorili se da nema mehra, on se dogovorio sa starateljem, nema uopće mehra, onda jeli, brak, brak ne bi bio, ne bi bio ispravan. Ukoliko se mehr ne spomeni, ukoliko čak muškarac, muž ne spomeni ženi mehr, ili ona ne zatraži od njega mehr, hm? njemu je obaveza da da mehr. I može dakle i da nakon što stupi s njom u brak i živi u, braku nije možda znao za taj propis, onda poslije da se dogovore koliki je koliki je mehr. Ukoliko dakle ne dogovore se ili ne kažu odmah na početku, onda njoj pripada mehr njoj slični žena iz njene porodice, iz bliže porodice ako ima sestre jeli, ili koga, jel već, onaj, koliki su, koliki su mehr, one uzeli nečani dar, uzeli, dakle i njoj pripada. Ako nema nikoga iz porodice, jeli, od sestara jeli, ženske, ženskih osoba, onda iz porodice sličnoj njenoj porodici, dakle i položaj, jel, slično, koliko su jeli, tamo ženske osobe uzeli mehr, toliko dakle, toliko jeli, pripada, pripada njoj mehr. Kao što se prenosi u pojedinim jeli predanjima, je na sud, da je Allah htjelan jel da je došao i tako je presudio, da je posle ustao jedan od sahaba i rekao, jeli, čuo sam Allahov poslanika, ali i salatu, da je dakle i on, i on tako presudio. A što se tiče, dakle, e, da se ne spomeni mehra, postoje također vojni hadisi gdje Allah poslanik Alehi Salutam jedne prilike upitao muškarca hoćeš li da te oženim sa tom i tom, jeli? pa onda upitao nju, on je pristao, pa upitao nju hoćeš li da te udam za to i to, pa je ona pristala, pa Allah poslanik Alehi Salutam je oženio, dakle, spojio ih, a nije spomenut, nije spomenut mehr. I nije on tokom cijelog svoga života spominjao mehr. Na samrti, a bio je dakle, od učesnika na Hudejbiji, kad je dakle davala se prisega. Pa poslije učesnicima Hudejbije dati su određeni dijelovi Hajbera, udjel Hajberu, kada je Hajber osvojen, oslobođen. Pa je ovaj na samrti rekao, Allahu poslanik alihi salatu sam ulenio me tom i to i nije spomenuo mehli. I ja nisam spominjao mehli, vi budite svjedoci, pa ja sada njoj dajem svoj mehli, moj udio, moj udio jeli sa Hajbera. Dakle, kad god mehr bi se, mehr bi se trebao, trebao dati. Dakle, najbolje bi, kao što rano je poznat, jel se spominje čak i na tom, jeli, arapska terminologija i kod nas, Mađali muadžel, znaju ofendi, jeli, reći manđeli, manđali, jel, kad dođu i jenčavi, manđeli, manđeli, dakle, da se da odmah unaprijed, a muadžel može kasnije, jeli, da se da. Pa, dakle, dozvoljeno je da se da, jeli, odmah sa mehr ili kasnije da se da. Ali lijepo je to kaže šeht slavnice i drugi islamski da se barem nešto da. Ako čovjek ima mogućnosti da da cijeli mehr vjenčani dar u potpunosti, da barem da dakle nešto na početku, pa kasnije kada se dogovori da ostali dio mehra da da. Ukoliko se ne dogovori onda krajnje, krajnje vrijeme je dakle, prije smrti. Ili dakle razlog ako dođe do razloga da se barem tada da. Ili dakle pred smrti. Ako čovjek umre iznenadno mu dođe smrt, onda se iz njegove ostavštine, ono dakle što je ostalo, prvo se izdvaja mehr ženi, pa se poslije jeli dijeli kako se, kako se dijeli ono što je ostalo iza njega. Ukoliko ona umre, nije joj dao, i dalje ostaje dug, jer je dakle taj mehr koji je odgodio, nije ga dao ništa od njega, ili nešto je dao ostalo, nije dao to što je ostalo, to je dug, mora da ga da. A ukoliko i ona umre, neka ne misli dakle da je pa nema kome da ne, već ukoliko je ona umrla i za sebe ostavila nekog imeta, dakle taj imetak se dijeli, on treba da pridoda taj mehru tom imetku i da mehru ulazi u tu njenu ostavštinu, jeli, pa da se zajedno dijeli sa ostalim, sa ostalim, imetkom. Nema granice ni gornjeg ni donjeg, jeli, da. dara. Ne može tako dakle, da neko odredi da kaže toliki treba da bude vjenčani dar i gotovo. Dakle, može žena da mnogo, može da malo, to je dakle ostavljeno, ostavljeno njoj. Pojedini islamski učenjaci kažu da bi lijepo bilo jeli, da bude kao što je bio vjenčani dar supruga Allahov poslanika Ali salatu sam njegovih, njegovih čeri. A došlo je u pojedinim revajtima, predanjima, riječima Allahov poslanika Ali salatu sam da je najbolji mehro najbolji je najlakši da je najbolji mahr onaj koji je lakši po pitanju tog dotičnog muškarca. Dakle, ako je on imao on može da dadne, u njemu nije dakle problem, njemu je lako da da. Po pitanju siromašnog, dakle, shodno njegovoj mogućnosti. Jel? Ne misli se samo da je najmanji mahr, najbolji mahr, jel? Nego po pitanju je muškarca, to se vraća na muškarca, pa onaj koji je imućan, on može mnogo i da da, jel? Lahko mu je nije nikakav problem, a također se tiče ili siromašnog shodno, shodno njegovim, njegovim mogućnostima. Imam Šafija, kao što rekao, Rahima Ullah bio je stava jeli, da je lijepo da se uzima mehr, kakav je bio mehr eh, supruga Allahovog poslanika sam njegovim žena. A ako kažem koliki je bio, može neki velaj. 500 eh, dirhema, ja, 500 srebrnjaka. 500 srebrnjaka, pa ovdje upitao koliko je bilo srebro, pa vidite to to nije baš malo. ali ali li to je lijepo, crnota je lijepo, jeli? Međutim, ne može niko ograničiti niko od njih, ni, ni, do njih. Mehr može dakle, da bude u novcu, može da bude u nekoj vrijednoj stvari, možda bude auto, možda bude njiva, možda bude kuća, li sve tako što ima, što ima vrijednost. Kada je Alija radi radijallahu talom došao da prosi Fatimu, radi Allahu anha, pa Allahu poslanik alihi salatu u je rekao da mora da joj da vjenčani dar, mora da joj da mehr, pa je rekao ali ja nemam ništa. Pa je upitao ga Allahu poslanik alihi salatu sam ali gdje ti onaj hatenijski oko, štit koji imaš, pa je dakle uzela kao vjenčani dar taj štit. Dakle, čega sam ja može zaključiti da je dozvoljno uzeti nešto dragocjeno, nešto vrijedno. Također poznato je sa ibn Kajs da je svojoj ženi dao bašću, kada je dao bašću kao vjenčani dar drugom životu sve dvije i slično. Dakle, može se dati u novcu, može se dati u nečemu, nečemu jeli što, što ima vrijednost. I kao što je prethodilo iz ovoga hadisa, idi, oženio sam te sa onim što znaš iz Kur'ana, dakle, može se čak jeli, i podučavanje određene vrste znanja koju posjetili, što bude, dakle, i to, bude i to, ne, ovdje je konkretno došlo u hadisu, oženio sam te njome sa onim što znaš iz Kur'ana, da je podučiš koji je ušlo u drugom divatu, jeli, s onim što znaš iz Korana, da ih podučiš tome i pojedini islamski učenjac kao da može dakle, da i nešto drugo, mimo Korana, kao i neko jeli, drugo, drugo znanje. Uglavnom, dakle, treba voditi računa da se da taj mehar Jer je došlo u pojedinim hadisima ovog poslanika, ali se salatu sam, iako, dakle, mnogo je takvih hadisa došlo je u ovom hadisu da je najveći grijeh kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Od najvećih grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala jeste da se čovjek oženi i ispuni svoju potrebu, zadovolji svoju potrebu sa tom ženom, jeli, i pusti je, razvede i ne daje vjenčani dan. Inna min a'bami zunube inta Allah. Od najvećih, najopasnijih grijeha kod Allaha subhanahu wa ta'ala to. I također čovjek da onaj drugog čovjeka da mu završi posao i da mu ne isplati njegovu dnevnicu. A stoga, jer sve to ukazuje da je obaveza, da ti vjenčani dar mehr. Kada žena uzme taj vjenčani dar mehr, niko ne može njoj uslovljavati šta će ona da čini sa tim vjenčanim darom. Ne može babo koji je njen staratelj ili koji je već njen staratelj da kaže daj meni. Niti da muž nakon što je dar kaže niti da muž, ako je pogotovo bila svota ili povelika, kaže od toga uzmi to i to u kuću, slično, ne. To žena hoće, svoje volje da nešto kupi u kuću i to ako kupi, to je njeno. U slučaju razloga braka, da je nadu Allah, ona nosi to sa To je dakle njeno. Niko joj dakle ne može uslovljavati šta će ona da čini. Ona, nakon što uzme, može da da mužu. Može da da može da da kome god hoće, nakon što uzme. Ona može od svoga prava dakle da odustane. Ali bitno je da se to njeno pravo priznanja da ga dakle ona prihvati, nakon toga dakle može, može da odustane. Točim da li neko uslovljava odmah koliko će joj dati, hoće li joj dati ili ne, jer ne, ne, nema, nema pravo. Ja. I treba dakle voditi računa ukoliko dakle žena kao mehr vjenčani da dobije novac ili dobije ono što se daje zekat. Dakle, taj novac kod nje pregodini, dobije ga, dakle obaveze da dadne dekat na to. Ili dakle ukoliko je dakle na čemu, da na što također je li dekat teče dekat, treba je da vodi računa i da da i da da zekat na to, da i zekat na to. Dakle, kod mehra vjenčanog dara, kada je obaveza dati cijeli vjenčani dar, u potpunosti kada je obaveza pola. Obaveza je dati cijeli vjenčani dar, Jeli u dva slučaja. Ukoliko čovjek, dakle odredili su vjenčani dar koliki je, oženio se, ima odnos sa ženom, živi s njom, nakon toga je pusti. Dakle ovdje, kao islamski učenjaci, uslove da ima odnos njom. Nakon odnosa pusti ženu. Sada, dakle obaveza da dar cijeli vjenčani dar. Pod uslovom da su spomenuli odredili koliki je dar taj vjenčani dar, koliko su odredili, nakon odnosa ukoliko dođe do razvoda braka, obaveza je da je da cijeli, cijeli vjenčani dar. I ukoliko umre, ukoliko umre, odredili su vjenčani dar i on dakle umre, obaveza, obaveza je da je da dakle vjenčani, vjenčani dar. Svejedno dakle da li ima odnos s njom ili ne. Čovjek od prilike sreće srčani smrti odredili su je vjenčani dar, obaveza je da je se i njegove ostaštini da da dakle, u potpunosti taj Kada joj pripada dakle pola, ukoliko je dakle pusti prije, odredili su dakle vjenčani dan, ukoliko je pusti prije odnosa. Dakle odmah, oženio je, vidimo nešto neštima, dakle prije, jel prije braća neće, kad već, jel pusti. Dakle, uglavnom svoje prije spolnog odnosa i pusti, tada joj dakle pripada pola, pola vjenčanog, dala. I ukoliko nisu odredili vjenčani dar i nije došlo do spolnog odnosa, razvodi se, dakle nije došlo do spolnog odnosa i nisu odredili koliki je vjenčani dar, onda se ona, ona vraća uz lijepu otpremninu. Ne daju se dakle ništa od mehra, ne pripadaju njoj sličnih, sličnih žena. No i sličnih jeli, žena pripada mehr ukoliko dakle nije spomenut, nije spomenut mehr. Pa dođe do razda braka nakon spolnog odnosa. Dakle, u potpunosti, ukoliko je spomenut mehr, nakon spolnog odnosa ili smrti. Sličan mehr joj pripada ukoliko dođe do razvoda nakon spolnog odnosa, ali nije spomenut mehr. Ukoliko dođe do razvoda prije spolnog odnosa nije spomenut mehr, njoj ništa dakle ne pripada od mehra, već lijepa, lijepa otpremnina. I pripadaju dakle pola, pola mehra ukoliko dakle nije spomenut, nije spomenut mehr, a dakle dođe, jeli, ukoliko je spomenut mehra, dođe do razvoja braka prije, prije spolnog odnosa. Malo je komplicirano, ali dakle, je zato postoje je tekstovi njeli i sunnetu. I ima i peta situacija, kada dakle, dođe, kada dolazi do uh, spadanja mehra, kada nisi obavezan da daš mehr. A to je dakle u slučaju, jel, nisi obavezan da daš mehr ili vraćati se mehr kada žena traži razvod braka. Kada žena traži razvod braka ili ukoliko nije muškarac dao ženi mehr, a ona se odmetno od islama. A ona se odmetno od islama. Dakle, to se ne Thank ne se ne daje i druga situacija ukoliko ona traži razvod braka, to je dakle poznati kao sporazumni razvod braka ili hula otkupnina kada se žena hoće da otkupi, ali postoje opet određeni uvijek za kogo govorimo o tome, ukoliko je dakle čovjek opustio, oslabio u vjeri, ukoliko je loše ponašanje udara ili i ukoliko je nije lijep, nije lijep fizičkog izgleda. Da se čovjek koji se traži sebi ljepotane i slično, ona dakle iz ova tri razloga ima pravo da traži razvod braka. I dakle, lijepo je mustahab je da se muškarac odazove ukoliko su dakle ovi uvjeti, neki od ovih uvjeta jeli, prisutni, ali da dakle ona njima plati meru. Da ona, da ona njemu plati mer. Dakle, to je što se tiče, što se tiče mera. I Dakle, još kratko ću pročitati. Dakle. E, kod dakle, ovih šartova, kao što smo spomenuli prošli puta, i evo, dakle, pojedini islamski ovu dostatnu sličnost među jeli, supružnicima gledaju poneki kao šart, također neki jeli, vjenčani dar ne gledaju kao šart, imaju također šartovi prije stupanja, prije sklapanja braka, šartovi uvjeti koji supružnici postavljaju jedni drugima. Onih četiri ili pet koji smo spomenuli prošli puta, to su šartovi uvjeti koje je šarijat postavio. A imaju šartovi uvjeti koje oni jednim drugima postavljaju. Jednim drugima postavljaju. I Allah poslanik Alim Salatu rekao je da te šartove, da te uvjete koji postavljaju jednim drugima, možda se ona ne bi udala za njega osim po tim uvjetom. Ne znam, ona studentica škole se kaže, e, ne, ne, ja neću se udati osim ako ćeš mi jeli dozvoliti da ja nastavim školu. Ako ćeš mi dozvoliti, ja ću da tako ne, znači tražiš sve drugo, jel je slično. Jel? Pa, dakle, Allahov poslanik Alihi Salatu Salam za te je rekao uvjeti da su oni najpreći uvjeti koji se trebaju ispuniti. Najpreći uvjeti koji se trebaju ispuniti jesu oni uvjeti s kojima ste sebi dozvolili školno danas. Kako je došlo Dakle, žena se ne bi udala za njega. Djevojka se ne bi udala za tog mladića, osim po tim uvjetima I on pristane i on je odobren tako da ispuni taj, uvjet. A dakle, postoje tri vrste tih uvjeta kod sklapanja braka, postavljaju jedni drugima. Dakle, dozvoljeni uvjeti, koji su dakle dozvoljeni i obaveza ih je ispuniti. A to su dakle svi oni uvjeti koji se slažu sa ciljevima braka i sa ili ciljevima šerijata sa ciljevima braka, sa ciljevima jeli šerijata. Poput jeli da žena a, traži i zahtijeva, evo spomenuli smo školu, to se dakle ne razilazi. Šarijat postiče dakle da učimo, da tražimo znanje, jer ne razilazi se sad. Jer Poput da žena uvjetuje da ona odgaja svoje dijete, da ona doji svoje dijete, da ga odgaja, jeli i slično. Poput, ne znam, da ima odnos i, i, i slično. Dakle, sve ono što je u skladu sa ciljevim braka, što se nazivali, sa ciljevim braka sa šarijetom, dakle, tu su uvjeti dozvoljeni da se postavi, tada prilikom sklapanja braka i onaj koji prihvati obavezanje, obavezanje da ih ispoštaje. Zatim druga vrsta uvjeta, to su uvjeti koji nisu dozvoljeni, koji nisu dozvoljeni da se postavljaju i nije dozvoljeno da se ispunjavaju, ali ne utiču na ispravnost braka. Ako bi postavili jedno drugo i ovaj drugi prihvatio taj žena postavi muškarcu i on prihvati, dakle taj uvjet nije u redu da ona postavi, niti je u redu da on prihvati. Ali ako dođe do toga, to ne utječe na ispravnost braka. I treći uvjeti jesu koji nije dozvoljeno postavljati, uvjeti koji nije, koji nije dozvoljeno postavljati i koliko se postave i koliko se prihvati, on utječu na ispravnost braka. Brak nije A to je dakle ono kao što sam spomenuo, da se slože da nema mehra. A, ja ću se udati, ja ću tebe oženiti ako nećeš tražiti tebe ne mehanu. Ako nema mehanu jedan. I Ja pristane, samo što prije, jel da se spoji, dakle brak nije ispravan. Što se tiče dakle ovih drugih uvjeta, nije i dozvoljno dakle postavljati, ali ako dođe do toga, postavlja i prihvate, brak je, jel, brak je ispravan, jel, ne utiče, ne utiče na to. Ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja na primjer, jel te žena kaže ja ću se udati za tebe ako ti pustiš prvu ženu. Ne znam, čovjek. Jel, zaglobno se u neku i ona hoće da se uda, za njim kaže nije problem ja ću udati, ali kod uvijek ne pusti. Dakle, nije dozvoljeno jel mi postavljati taj uvjet, nije prihvatati jel, taj uvijek jer je došlo u hadisu da nije dozvoljeno želi da traži razlog braka, razlog braka svoje, svoje jeli, sestre. Pa ukoliko bi oni prihvatio, dakle, i brak, i on treba sada da pusti prvu ženu i ne pusti prvu ženu, to nam žive za koji drugi brok je ispravan, ne dolazi u pitanje. Dok, dakle, da se vratim na ono prvo ukoliko, dakle, postavi se dozvoljeni uvjet i ukoliko se prihvati, obavezno da je, dakle, ispoštovani. Kao što ste čuli u hadisu, najveći uvjeti koji se moraju ispoštovati, ispuniti, jesu oni uvjeti s kojima ste sebi i razvodili spolne organe. A ukoliko dakle žena postavi taj uvjet muškarcu i on prihvati, on je obavezan da ga ispoštuje. Ukoliko ga ne ispoštuje, ne ispuni griješanje. A žena ima pravo da izabere. Hoće li živjeti s njim, nastaviti živjeti ili će tražiti razum Ima pravo, apsolutno pravo, dakle da traži razum brak. Jer ona ne bi se ni udala za njega, osim zbog toga. On je pristao, ona mu je uvjetovala i on je pristao i ona je dakle, ušla u brak po tim uvjetom. Ako on ne ispuni taj uvjet, ona dakle, ima pravo, ima pravo razvuda braka. S tim dakle i onaj koji vjenčava, dakle ukoliko dolazi kao prijeta osoba ili šesta <clears throat> koja vjenčava, on bi trebao da pita prije vjenčavanja ukoliko ima uvjeta i trebalo bi da pojasni da se ti uvjeti postavljaju tada. Ako sklapanje braka nema više svojih uvjeta ti uvidi se postavljaju tada. Nakon što se sklopi brak, ne može žena reći nakon se nam zna, ej, nisam ja znamo mi, ja sad se zove, ne. Već dakle tada. Tada se postavljaju uvjeti, dakle, ne kasnije. Dakle, ono što se prihvati, obaveza je Mm-hmm.